Carbo el polu aqua schlimo. Polu aqua schlimo haveblas pli ol suffice. Gi povus esti usata, ca esti convertata al brulaggio. Vienai esploristoi adaptis nun procedon el la nutrage industrio por effice cerpi el polu aqua schlimo carbon. En Israelo, Coca fecajo estas convertata al carbo, ca en Germanio de ne longe el rubajoi farigas carbo. Tion ebligas la procedo de la hidroterma carbigo. Ce tiu procedo, biomasso cae aquo estas enigatai en altpreman preman reaktoron. Sub premo cae varmego, el tio farigas la tiel nomata hidrocarbo. En la germana urbo Karlsruhe, oni forzorgas tia maniere ancao jam poluacvan schlimon. En Austrio aliflanke poluacva schlimo estas ekigata cae bruligata, au oni usas gin kiel stercajon en la agriculturo, au oni prilaboras gin por ricevi fosforon. La problemo pri la carbigo en tiu prem cuirilo estas che gi estas tre multe costa, cae postulas multe da laboro, clarigas esploristo pri proceda cae energia tecnico ce la Universitato pri Agriculturo en Vieno. Tio ancao estas pli facile atingebla, pensis tial esploristas kipo tie, cae disvolvis novan carbigan procedon. Tio cele ili usis installajon e la nutraja cae plasta industrioi tiu instalajo funccia simile al viand muelilo, kiu ja enhavas horaubon, kiu premas la viandon, kiu premas la viandon tra multai malgrandai truoi, cae tiel quasau productas snuroin el viando. Cela esploristoi oni usas tiun principon enigante la poluacvan schlimon je unu franco, pridensigas gin, cae varmegigas gin. Fine oni forse paras aquon, ca la alia flanco eliras la hidrocarbo. La unuain experimentoin, la sciencisto iam plenumis per milia slimo en da schraubai tra premiloi de la nutraja industrio. Ni provis per milio atingi la ueble la viscosezzo de polu aqua limo. Iam tamen ni tuscis la limoin de tiu machino, cae tia ni devis disvolvi propran schrauban trapremilon. Ili patentigis di un novan maschinon, por hidroterma carbigo. La avantaggio della viand muelila principo, compare alla prem cui la principo, estas, che eblas sen interrompe enigi materialon, cae che la installaggio estas pli malgranda, tiel la procedo farigas pli rapida, cae pli mal costa. En convertita formo, tiel carbo, la polu aqua slimo estas pli facile deponebla, cae pli facile bruligebla. Tiel gi estus ancau applicebla por la cerpado de energio, exemple por la productado de tub transporta varmo. Tio tamen ne solvas la problemon de la damagiae substanzoi en la poluacquas limo. La damagiae substanzoi restas en la cindro, cion oni seque devas deponi.